Արցախի հանրապետության նախագահը Մայրաթոր Սուրբեշմիածնում հանդիպել է ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ 28 տարի առաջ այսօրը Սումգայի թում սկսվել է հայերի ջարդը։ Մադաթաշեն համայնքում չլուծված հարցեր շատ կան։ Ստեփանակերտում անցկացվել քաղաքացիական պաշտպանության ուսումնավարժական միջոցառումներ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Փետրվարի 26-ին եւ լույս 27-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ ծորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է շուրջ 1300 գրակոց։ Այս մասին հայտնում են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից։ Միաժամանակ Պաշտպանության բանակի հակաօթայինները Ադրբեջանի օթային տարածքում հավաստանշել են հակառակորդի օթուժի ուսումնամարտական թռիչքները եւ վստահորեն հետևել դրանց ուղերթին մինչև վայրեջք։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողության տակ պահել հանրապետության օթային եւ ցամաքային սահմանները։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը փետրվարի 26-ին այցելել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին եւ հանդիպել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի հետ։ Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության փոխանցմամբ երկրի ղեկավարը կարևորել է հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու դերը հայոց անկախ պետականության, Հայաստան-Արցախ Սփյուռք երամիասնության ամրապնման եւ հայ ազգային ինքնության պահպանման տեսանկյուններից։ Հանդիպմանը մասնակցում էին Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքևարքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, հայ երակելական եկեղեցու հոգևոր դասի բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ։ 20-րդ դարաշրջին Օսմանյան Թուրքիայում ցեղասպանության ենթարկված հայ ժողովուրդը ճակատագրի չարկ կամոք ստիփված էր այդ ցաներ ողբերգությունը վերապրել նաև նույն դարավերջին։ Այսօր աշխարհասփյուր հայությունը սրտի կսկիցով հերթական անգամ հարգանքի турք է մատուցում Ադրբեջանի Սումգայիթ քաղաքում հայ ժողովրդի մի հատվածի դեմ 28 տարի առաջ 1988 թվականի փետրվարի 27-ից 29-ին պետականորեն իրագործված ջարդերի անմեղ նահատակների հիշատակին։ Խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Հանրահայտ է, որ Սումգայիթյան ջարդերը ըստ էության խորթային Ադրբեջանի իշխանությունների ահաբեկչական պատասխանն էր Արցախայության, ի սկզբանե ժողովրդավարական հունով ընթացող կամարտահայտությանը, Ղարաբաղյան շարժմանը։ Չկարողանալով քաղաքական մեթոդներով կասեցնել շարժումը, որն արտահայտվում էր բացառապես խաղաղ հանրահավաքների, ցույցերի ու երթերի տեսքով, Ադրբեջանը մշակել էր մի համալիր ծրագիր, որը ենթադրում էր բիրտ ուժի եւ բռնության կիրառում։ Միևնույն ժամանակ, կարծում ենք, Ըստ այդ ծրագրի Սումգայիթը չէ, որ պետք է դառնար Արցախահայության ազգային ազգագրական շարժմանն ու պայքարին ադրբեջանական իշխանությունների առաջնահերթ ուժային հակադարձումը։ Դատելով իրադարձությունների զարգացման ժամանակագրությունից Բիրտ ուժի առաջին ցուցադրում պետք է իրականացվեր ինքնավար մարզին հարակից Աղդամի շրջանից Ասկերան շրջենտրոնով դեպի Ստեփանակերտ խառնամբոխի ավերիչ արշավանքի միջոցով։ Այդ մասին ոչ այդ Կուսակցության մարսկոմի բյուրոյում սպառնալի հայտարարել էր Ադրբեջանի կոմքսի կենտրոմի վարչական մարմինների բաժնի վարիչ Մահերամ Ասադովը։ Բացի այդ, դերևս փետրվարի 21-ի երեկոյան Աղդամում տեղի էր ունեցել կուսակցական ակտիվիստ մասնակցությամբ Ադրբեջանի կուսակցական առաջնորդ Քեմրան Բագիրովի, որտեղ կոչեր էին հնչել ներխուժել Լեռնային Ղարաբաղ եւ ամեն ինչ հողին հավասարեցնել։ Սակայն, ինչպես ցույց տվեց դեպքերի զարգացման հետագա ընթացքը, աղդամցիների արշավանքը կասեցվեց ասկերանի մատույցներում, հիմնականում հենց ասկերանցիների համախում ջանքերով, եւ ադրբեջանցի ջարդարարների ամբողջն ստիպված էր յետ դառնալ իր այսպես կոչված ելման դիրքերը, աղդամ քաղաք։ Դեպի Մարսկենտրոն ձեռնարկված արշավանքի հայտարարակ ցախողումը Բաքվի իշխանություններին ստիպեց անցնել վերահուշյալ համալիր ծրագրի Բ կետի իրագործմանը։ Արցախայցյան զանգվածային ահաբեկման խնդիրն ուղղորդելով Արցախից բավական հեռու գտնվող եւ որպես այդպիսին անհամեմատ անվտանգ եւ կողմնակի աչքի համար անմատույց տարածաշրջան Սումգայիթ քաղաք։ Այդտեղ շուրջ 2 տասնյակ հազարի էր հասնում հայ ազգագնացության թիվը։ Հայության այն հատվածի, ով այդ նորաստեղծ արտոնաբերական կենտրոնի իրական կառուցողն էր ու զարգացնողը։ Ընդ որում Սումգայիթում հայատյացության կրակը թեժացնելու նպատակով որպես խայծ օգտագործվեց ասկերանի մատուցներում իսկ ջարդարար երկու ադրբեջանցու սպանության փաստը, որը համաձայն հավաստի աղբյուրների տեղի էր ունեցել աղդամցների խառնամբոխում միջ անձնային գշտության հետևանքով եւ կամ կանխամտածված իրականացվել էր նշված նպատակով։ Իդեպ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այդ հայցը, այսինքն երկու ադրբեջանցի սպանության մասին լուրը Ադրբեջանում հրապարակվել էր անմիջականորեն ԽՍՀՄ գլխավոր դատախազի տեղակալ Ալեքսանդր Կատուսևի կողմից, ընդ որում ոչ այլ կերպ, քան իբրև ասկերանի մոտ հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև բախման հետևանք կարելի է ենթադրել նաեւ միութենական իշխանության կամ նրա որոշ մարմինների շահագրգիռ մասնակցությունն իրադարձությունների, այսպես ասած, ֆորս մաժորային զարգացմանը։ Տվյալ ենթադրությունը հետագայում իր հաստատումը գտավ ինչպես Սունգայիթյան, նույնպես եւ շուրջ 2 տարի անց տեղի ունեցած Բաքվի հայկական ջարդերի ժամանակ, երբ խորթային ուժային կառույցները, բանակը, ներքին զորքերը շակերտների մեջ ասած ակամա ուշացումով էին տեղ հասնում Սունգայիթում 3 օրով, Բաքվի պարագայում 1 շաբաթով։ Այսինքն այն ժամանակ, երբ արդեն իրականացվել էր անմեղ հայերի արյունահեղությունը։ Սումգայիթի հայ քաղաքացիներին ոչնչացնելու եւ նրանց այնտեղից բռնատեղահանելու ադրբեջանական ծրագրի իրագործումը, ինչպես հայտնի է, սկիզբ է առել փետրվարի 27-ին եւ տևել 3 օր։ Ժարդերի զոհերի թիվը մինչ օրս հստակեցված չէ։ Պաշտոնական տվյալներով սպանվել է 27 հայ եւ 6 ադրբեջանցի, իսկ հարյուրավոր անպաշտպան հայեր ծանր վիրավորվել են։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով զոհերի թիվը հասնում է մի քանի տասնյակի, նույնիսկ մինչև 100-ների, իսկ վիրավորներինը 200-ի։ 1988 թվականի գարնանը Հայաստանի կոմքսի կենտկոմում ստացված մի փաստաթղթում նշված է, որ Սումգայիթում սպանվել է ավելի քան 400 հայ, խեղվել ու տուժվել է մոտ 1000 հոգի, այդ թվում մեծ թվով կանայք, ծերեր եւ երեխաներ։ Թաքցնելու համար դիակները տարվել են Բաքու, Հանրապետության այլ քաղաքներ, իսկ շատերն էլ նետվել են ծովը։ Արասարակ աղբյուրները տարբեր տվյալներ են նշում։ Մասնարարապես իր Խրովահույս Ղարաբաղ ռուսպայի օրագրից գրքում Վիկտոր Կրիմոպուսկովը նշում է, որ Սումգայիթում զոհվել է մոտորապես 300 հայ։ Իսկ ահա Տխրահարշակ Զիաբունյաթովի չարախինդ վկայությամբ այդ թիվը հասնում է 700-ի։ Փորձենք ամփոփել ՄԱԿ-ի 1948-ի ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու եւ պատժելու մասին կոնվենցիայում ցեղասպանությունը սահմանում է որպես գործողություն կամ մի շարք գործողություններ, կատարված ազգային, էթնիկական, ցեղական կամ կրոնական որևէ խմբի, որպես այդպիսին լրիվ կամ մասնակի ոչնչացման մտադրությամբ։ Ոստի հիմք ընդունելով կոնվենցիայի պայմանավորությունները, միանգամայն իրավացիորեն կարող ենք պնդել, որ 1988 թվականի փետրվարի վերջին օրերին Ադրբեջանի Սումգայիթ քաղաքում հայ ազգաբնակության նկատմամբ իրագործվել է ցեղասպանություն։ Միևնույն ժամանակ Ափսուսանքով պետք է արձանագրել, որ Սումգայաթյան եղերն անցած տասնամյակներում համապատասխան իրավական եւ քաղաքական գնահատական չստացավ ոչ նախկին ԽՍՀՄ իշխանությունների եւ ոչ էլ միջազգային հեղինակավոր կառույցների կողմից։ Բնականաբար դրանք դարձան հետագա բռնության համատարածման պատճառ։ Քաղաքական եւ միջազգային խնդիրների բռնի լուծման մեթոդ ոչ միայն Ադրբեջանում, այլև հետխորհրդային տարածքի տարբեր հանրապետություններում, աշխարհի այլ տարածաշրջաններում։ Ֆրանսիայի հայկական համայնքը Սումգայիթում հայերի նկատմամբ իրականացրած ժարտերի տարելիցի կապակցությամբ նախատեսում է կազմակերպել մի շարք միջոցառումներ։ Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ Հուիդա Բյուրոյի անդամ Մուրադ Փափազյանի հաղորդմամբ Սումգայիթի ջարդերի թեմայով անցկացվելու են դասախոսություններ, կազմակերպվելու են կլոր սեղաններ, ինչպես նաև աշխատելով տեղի լրատվամիջոցների հետ հրապարակվելու են հոդվածներ։ Պետք է մշտապես հիշվեն այդ ողբերգական օրերը, պետք է բարձրաձայնել այդ մասին։ Դրանից բացի անհրաժեշտ է ընդգծել խաղաղության դեմ Ադրբեջանի իրականացրած եւ իրականացվող գործողությունները, ասել է Մուրադ Փափազյանը։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Ասկերանի շրջանի Մադաթաշեն գյուղը նախկինում Ակնախբյուրի հետ մի կոլտնտեսություն էր կազմում։ Այսօր առանձնացած համայնքն ունի 32 տնտեսություն 106 բնակչով։ Բելալալայանի ռեպորտաժը։ Եթե ուզում ես գյուղի ապագան որոշակիորեն պատկերացնել, ապա առաջին հերթին պետք է նայես գյուղի դպրոցին, իսկ այս առումով Մադաթաշենի դպրոցը ոչ այնքան վառ ու հուսադրող գույներով է ուրվագծում գյուղի ապագան։ Երկհարկանի իր չափերով գյուղի համար բավականին հարմար կոսմետիկ վերանորոգումներով շենքը, որ կառուցվել է անցած դարի կեսերին, տիպային շենք չէ դպրոցի համար։ Այստեղ է տեղակայված նաև գյուղապետարանը եւ գյուղի ակումբը, սակայն դա իրենց չի խանգարում դասերը լիակատար կազմակերպելու համար, վստահեց ներկայացնում է դպրոցի տնօրեն Գայանե Պետրոսյանը քանի որ մեր աշակերտները թվականակով շատ քիչ են, պայմանն են մեզ համար հարմար է։ Աշակերտների թիվը նույնիսկ խորհրդային տարիներին, երբ դպրոցը հանդիսանում էր Ակնախփյուրի միջնակարգ դպրոցի մասնաճյուղը, չի գերազանցել 3 կամ 4 տասնյակը։ Այդ իսկ պատճառով մտահոգիչը ոչ թե արկա թիվն է, այլ նվազման տենդենսը։ Ներցավոտ կողմը այդ է, որ գյուղում աճ չկա, աշակերտների թվականակը քիչ է, երկու տարի առաջի դասարան հաջախող աշակերտներ չունենք։ Այս տարի ներոր դասարանը երկու աշակերտ կավարտի, բայց առաջի դասարան հաջախող աշակերտներ չունենք։ 7 կոմպլեկտ դասարանում սովորող 12 աշակերտին դասավանդում է 11 ուսուցիչ։ Ուսուցիչների մի մաս աշխատանքի են գալիս հարևան գյուղերից, այսպես թե այնպես մասնագետների խնդիր կրթօջախը չունի։ Չնայած դժվար է երկկոմպլեկտ, նույնիսկ կոմպլետ դասարանների հետ աշխատել, բայց նրանք բարեխղճորեն իրենց աշխատանքը կատարում են ժամանակին ներկայանում են դպրոց։ Դպրոցի ուսուցչական կազմն ամեն կերպ ջանում է փոքրիկ կոլեկտիվ ունենալու հանգամանքը լրացնել ստեղծագործական աշխուժությամբ։ Կազմակերպում ենք տարաբնույթ միջոցառումներ աշակերտների եւ ուսուցիչների ակտիվ մասնակցությամբ, հիշարժան օրերին նվիրված, տոնորերին նվիրված։ Հետո կազմակերպում ենք էքսկուրսիաներ, տեսարժան վայրեր, նույնիսկ այս տարի նախատեսում ենք, եթե մեր ֆինանսական միջոցները ների կգնանք Երևան, Մատենադարանը։ Ինչպես արդեն ասացինք, Մադաթաշենը խորթային տարիներին ակնախփյուրի հետ մի կոլտնտեսություն է կազմել։ Կողոզի անցյալը գյուղի տարեցները համարում են գյուղի լավագույն տարիները առաջին հերթին տնտեսության զարգացման տեսանկյունից։ Գյուղացին այնքան ուժ ու հնարավորություն չունի, որ เป զի միայնակ մշակի հողը, տեխնիկա չկա, չկա մարդկային ուժ, չկան անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ։ Դրա համար էլ արդյունքները չեն գոհացնում ոչ հողամշակին, ոչ էլ կառավարությանը, ասում է նախկին կոլտնտեսության նախկին կին նախագահ Ալյոշա Դանելյանը եւ որպես ապացույց իր խոսքերի թվեր հիշում՝ միայն 400 տոննա տարեկան խաղող էին մթերում, որը բավարար եկամուտ էր ապահովում, ասում է նախկին ղեկավարը։ Զարգացում ինչ խին, բոլորը աշխատեցին, լավ եկամուտ ալալ, եւ բանկերում բոլորին փողալալ, կոլեկտիվնեն ցրալը դա իմ մտքով դա հունց հուվեր ինչու օզմադիդա դա ճիշտ չլեն կոլեկտիվնեն պիտի պահպանվար անպայման բարդատրշը լինար կոլխոզ թող լինար կոլեկտիվնի կոլեկտիվ տնտեսությունը ի դեպ մադատ հաշենի կոլտնտեսությունը ամենավերջիններից է եղել որ լուծարվել է եւ միջև այսօր էլ գյուղացիների մի մասը համոզված է որ կառավարման ու գյուղի զարգացման ճիշտ տարբերակը միայն դա է ու պետք է նորից վերադառնալ կոլեկտիվ տնտեսությանը պիտի անպայման կոլեկտիվնի ստեղծվի ստեղծվել։ Ինչ օզմանի պետությունը պետք է հույսը եկամուտը ինչ ներդրումը տնի, որպեսզի կոլեկտիվներն ստեղծվին եւ գյուղերը զարգանան։ Որ այդ մեր պետությունը հիմնված է յուղերի յուղատնտեսության վրա։ Եթե դա անին նշանակում է յուղերը կզարգանա։ Լրիվությամբ գազիֆիկացված խմելու ջրովապահովված գյուղում բոլոր պայմանները կան արարելու, վաստակելու ու ապահով կյանք ստեղծելու։ Ով աշխատի, նայել կապրի այս բարձ մոտեցումով կյանքի մեծ մասն անցկացրել գյուղի ամենատարեց կինը Աստղիկ Տատիկը, իսկ նրա խոսքերը հաստատում է հարևանուհին Ասիա Ղարամյանը։ Քո վերացե կարում չենք այդ մենին շուտ-շուտ բեներակ։ Գյուղը թավերացնի նկարում դինան մեր քսակ ոսկեին պիել անտալյուրա։ Գողանու գերի լավ տղջկա։ Ինչո՞ւ տեպիս։ Ամեն ինչը մաքուր, ամեն ինչը թեմբելեն, ով թեմբելեն է քրու քաղաք։ Գործրա ապրե։ Ինչավա փիս լո։ Կարտոշկան կա, լոբին կա, մղրը կա, ծյուն կա, միսի կա, կատնմացուն կա։ Ինչա ինչավա փիս լո։ Հələ ես խոսնեք եմ այդին։ Ես այն ասում Ռուսաստանը փող չնղարկում, բայց Ռուսաստանը փող ուղարկում չանի։ Գյուղում շատ լավ է ապրում։ Մին պենու պակասությունը լոնիքվիչ պետությունը ինչ անի։ Սաման պահե, սալդատ պահե, էս մինի պահե, մինի պահե։ Բելլա Լալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Փետրվարի 22-ից 26 Ստեփանակերտում անցկացվել է քաղաքացիական պաշտպանության վիճակի համալիր գնահատման ուսումնավարժական միջոցառում։ Ամփոփելով կատարված աշխատանքի նախնական արդյունքները Ստեփանակերտի քաղաքապետարանում հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների ծառայության տնօրեն Արթուր Հարությունյանը ընդհանուր առմամբ գոհացուցիչ է համարել կատարված աշխատանքը։ Համալիր գնահատումը սկսվել է շտաբային ուսումնավարժության անցկացումով, նշել է ծառայության ղեկավարը։ Համաձայն հաստատված պլանի Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը կազմակերպությունները եւ քաղաքապաշտպանության կազմավորումները բերվել են բարձր աստիճանի պատրաստականության։ Նրա խոսքով համալիր միջոցառումների նպատակն էր որոշել Ստեփանակերտի քաղաքապաշտպանության ղեկավար կազմի ծառայությունների եւ կազմակերպությունների կողմից քաղաքացիական պաշտպանության խնդիրների իրականացման պատրաստականության աստիճանը։ Քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը բարձր է գնահատել համատեղ աշխատանքը, համոզմունք հայտնելով, որ ձեռնարկված միջոցառումներն ավելի կնպաստեն փոխգործակցության զարգացմանը եւ արկա ներուժի բացահայտմանն ու արդյունավետ օգտագործմանը, քաղաքի քաղաքացիական պաշտպանության համակարգի ամրապնդմանը։ Հարկ վճարողները կամավորության սկզբունքով կարող են օգտվել հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգից։ Այդ մասին տեղեկացրել են ԼՂՀ ֆինանսների նախարարությունից։ Բոլոր այն հարկ վճարողները, որոնց իրացման շրջանառությունը 2015 թվականին չի գերազանցել 36 միլիոն դրամը, բացառությամբ կիսամյակային հաշվարկ հաշվետվություն ներկայացնող անհատ ձեռնարկատերերի, Կամավորության սկզբունքով կարող են օգտվել հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգից, հարկային մարմին ներկայացնելով դիմում հաշվետվություններն էլեկտրոնային հանձնելու վերաբերյալ։ Աղբյուրի փոխանցմամբ հսկողական գործառույթների կատարելագործմանը զուգընթաց նախարարությունը զգալի աշխատանքներ է իրականացնում էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման ուղղությամբ, որի նպատակը բիզնեսի համար առավել ագույն հարմարավետ պայմանների ապահովումն ու բյուրոկրատական խոչընդոտների վերացումն է։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն։ Ցերեկը առանձին վայրերում հնարավոր են տեղումներ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 4-ից 8, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան։ Տակություն։ լրատվական ծրագրի առաջին թողարկումը սպառված է։